31 skirsnis. Tačiau šios mintys, įsiveržusios iš jo galvos kaip kibirkščių stulpas iš degančio namo, ir užgeso kaip kibirkštys. Pirmiausia, reikia gelbėti lygiją. Dabar Venicijų žiūrėjo į nelaimę iš arti ir į vėl apimė baimė, o regint šią ugnies ir dūmų jūrą susidūrus su siaubinga tikrovė, ankstesnis įsitikinimas, kad apaštalas Petras išgelbės lygiją, visiškai išblėso jo širdyje. Jau Antrą kartą jį prislėgė neviltis, todėl prasibrovęs į Vija Portuenzis, einantį tiesiai į užtibę, atsikvaušėjo tik prie vartų, kuriam kiti pasakė tą pat, ką anksčiau buvo girdėjęs iš pabėgėlių, kad didesnė dalis to kvartalo dar neapimta ugnies, nors gaisras keliose vietose jau persimetė per upę. Tačiau ir užtibrėje buvo pilna dūmų ir bėgančių žmonių, per kurių buvo sunkiau skvertis, nes turėdami daugiau laiko, jie iš namų nešė ir gelbėjo daugiau daiktų. Pats pagrindinis prieplaukų kelias ne vienoje vietoje buvo jais visai užgriozytas, o prie Naumachija Augusta jų rioksojo ištisos krūvos. Paaiškinimas. Naumachija Augusta dirbtinis ežeras už Tibro įrengtas Augusto įsakymu. Paaiškinimo pabaiga. Siauresnės gatvelės, kur buvo susitvenkę daugiau dūmų, dabar pasidarė tiesiog nepraeinamos. Gyventojai bėgo iš jų tūkstančiais. Jodamas Venecijus matė baisių vaizdų. Nekarta du žmonių srautai plaukiantys iš priešingų pusių susidūrę siaurame praėjime, daužė vieni kitus ir kovėsi mirtinai. Žmonės mušėsi, trypė parkritusiuosius, šeimos krikome iš atyje, motinos ilvartingai šaukė vaikus – Venecijai plaukai šiaušiasi pagalvojus, kas dedasi, ar čia ugnies. Per klyksmus ir traškėsi sunku buvo ko nors pasiklausti arba suprasti šauksmus. Tarpais iš anapus upės plūdo nauji dūmų tumulai, juodi ir tokie sunkus, kad slinko pačią pažemę, užklodami namus žmonės ir visus daiktus kaip naktis. Tačiau gaisro sukeltas vėjas klaidė juos, ir tada Vinicijus galėjo pasirti arčiau gatvelės, kur stovėjo lino namukas. Liepos mėnesio kaitra, sustiprinta iš degančių kvartalų tvauskiančių karščių, pasidarė nepakeliama. Dūmai graužė akis, krūtinėje trūko kvapo, net ir tie gyventojai, kurie vylėsi, kad liepsnos neperžengs upės ir legi šiol tūno jo namuose, dabar pradėjo iš jų bėgti ir skūstis didėjo kas valandą. Venicijų lydėję pretorijonai atsiliko, grūstyje kažkas kūju sužeidė jo žirgą Šis ėmė kratyti kruviną galvą stoti piestu ir nebeklausyti raitelio. Minė iš prabangiaus tunikos pažino Augustijoną ir tuštojau aplinkui pasigirdo šūksmai, mirtis Neronui ir jo padėgėjams. Iškilo didžiulė grėsmė, nešimtai rankų tiesėsi į Vinicijų, bet išgazdintas žirgas trydamas žmonės jį nešė tolin, o tuo metu dar užplaukė nauja juodų dūmų banga ir gatvėje paskendo tamsoje. Benicijus pamatė, kad raitas neprajus, tad pagaliau nušauko ant žemės ir pasileido bėgte, slyzdamas pasieniais tarpais palaukdamas, kol prauš lekianti minę. Širdyje kalbėjo savo, kad čia tuščios pastangos, lygijos jau gali nebebūti mieste, ji gali šią valandą gelbėdamas įbėgti, lengviau dabar atrasti adatą ant jūros kranto, negu mylimą šioje grūstyje ir chaose. Vis dėlto troško žūtbūt pasiekti lino namus, Jis vis tapčiojo ir trynėse akis, atplėšęs tunikos kraštą, prisidengė nosį, burną ir bėgo toliau. Kuo labiau jis artėjo prie upės, tuo karštis darėsi baisesnis. Venecijų žinodamas gaisrą prasidėjus prie didžiojo cirko, iš pradžių manė, kad kaitra plaukia nuo jo degėsių ir nuo forum buarium bei velabrų, kurie buvo netoliese ir matyt taip pat apimti ugnies. Tačiau karštis darėsi nepakenčiamas – kažkoks pabėgėlių, paskutinis, kurį Vinicijus matė, senis, su ramentais riktelėjo. Nesertink prie Sestijaus tilto, visa sala liepsnauja. Toliau puoselėti viltis jau nebevertėjo. Posukyje įvykus juda eorum, žydų gatvę, kur stovėjo lino namelis, jaunasis tribūnas tarp dūmų debesų pamatė liepsną, degė ne tik sala, bet ir užtibrė bent jau tikrai galas gatvelės, kur gyveno Ligija. Tačiau Vinicijus atsiminė, kad lino trobelį apsupta sodo, už kurio į Tibro pusę buvo nelabai platus, be pastatų laukas. Ši mintis jį padrasino. Ugnis galgi sustojo plinoje vietoje, su ta viltimiais bėgo toliau, nors kiekvienas vėjo dumstelėjimas nešė ne tik dūmus, bet ir tūkstančius kibirkščių, kurios galėjo įžiepti gaisrą kitame gatvelės gale ir atkirsti kelią. Pagaliau pro dūmų uždanga pamatė kiparisus lino sode. Namai anapus plyno lauko jau degė kaip malkų krūvos, bet maža lino insula dar stovėjo nepaliesta. Vinicijus dėkingas pažvelgė į dangų ir puolė prie namo, nes jau pats oras ėmė svilinti. Vartai buvo priverti, jis juos niuktelėjo ir įsivedžė į vidų. Sodelėje negyvos dvasios ir namas atrodė visai tuščias – Gal jie apalpo nuo dūmų ir karščio, pagalvojo Vinicijus, ir ėmė šaukti, Lygija, Lygija, atsakė nebili ramybė. Tyloje buvo girdėti tik tolimos ugnies užimas. Staiga ausį pasiekė duslus, kimus garsas, kurį vienas iki jau buvo girdėjęs šiame sodelyje. Artimoje saloje matyt užsidegė netoli eskulapų šventyklos esantis vivariumas, kur visokie žvėrys tarp jų ir liūtai ėmė kaukti iš siaubo. Venecijui pagaugais nuėjo kūnas nuo kojų iki galvos, štai jau antras kartas, kad tokią valandą, kai jo visos mentys sukauptos apie lygiją, tie siaubingi garsai atsiliepia tarsi nelaimė ženklas, tarsi keista nelemtos ateities pranašystė. Tačiau tai buvo trumpas šmėstelės įspūdis, nes dar baisesnis už vėrių reumojimą gaisro užėsys vertė galvoti apie kitką. Nors lygija neatsiliepė į šauksmą, bet ji gali būti šiame pavojaus apsuptame name apalpusi ar užtroškusi dūmose. Vinicijus šoko į namo vidų, mažame atriuje buvo tuščia ir tamsu nuo dūmų, apgraibom, ieškodamas durų į kubikulus, pastebėjo mirgantį lempelį šviesuliuką ir prie jas pamatė laravijų, kur vietoj larų buvo kryžius. Po tuo kryžiumi degė spinksulį, jauno katechumeno galvoje žaibo greitumu dingtelėjo mintis, kad kryžius siunčia jam šitą žiburėlį, kurio šviesoje galės atrasti lygiją, tad paėmė spinksulę ir leidosi ieškoti kubikulų. Suradęs vieną atitraukė užuolaidą ir pasišviesdamas pradėjo žvalgytis, bet ir čia nieko nebuvo. Vis dėlto Vinicijus liko įsitikinęs, kad pataikė į lygijos kubikulą, nes ant sukaltų į sieną vinių – kabojo jos drabužiai, o gulyje buvo pamestas kapicijus, toks apdaras, kurį moteris apsitempia ant gryno kūno. Vinicijus pakėlė į pabučiavo ir sumetęs ant pėties ėjo toliau ieškoti. Namelis nedidukas, tad greitai buvo apžiūrėti visi kambariai ir net rūsiai, tačiau niekur negyvos dvasios. Dabar jau aišku, kad Lygija, Linas ir Ursas draugė su kitais aplinkiniais gyventojais, gelbėdamiesi nuo gaisro pabėgo. Jų reikia ieškoti minioje už miesto vartų, pagalvojo Vinicijus. Per daug nesistebėjęs, jų nesutikęs Vyja Portuenzis, nes jie galėjo išeiti iš už užtibrės priešingoje pusėje Vatikano kalbos kryptimi. Šiaip ar tai bent nuo upės įsigelbėjo. Venicijų akmuo nusirito nuo krūtinės. Teisybė jis matė, kokie baisūs pavojai tikoje pabėgėlių tačiau mintis apie antžmogišką urso jėgą teikė jam drąsos. Dabar man reikia, kalbėjau savo, bėgti iš čia ir per domicijų sodus, patekti į Agripino sodus. Ten juos surasiu, dūmai ten nebaisus, nes vėjas pučia nuo sabinų kalnų. Tačiau jau tikrai atėjo laikas pagalvoti, kaip pačiam įsigelbėti, nes ugnies banga rytosi vis artin iš salos pusės ir dūmų tumulai beveik visai užtvindė gatvelę. Spinksule, kurią pasišvietė namo viduje, užgesino vėjo gūsis. Išėjęs į lauką, Vinicijus dabar kiek įkirzdamas lėkė į vyją portuensis į tą pačią pusę, iš kur buvo atėjęs, o gaisras tarsi vyte vyjo savo ugniniu alsavimu, čia apgaubdamas vis naujais dūmų debesimis, čia apiberdamas kibirkščių spiečiumi, kurie krito jam į plaukus ant sprando ir drabužių. Jo tunika keliose vietose jau ėmė smilkti, bet jis to nepaisė ir bėgo toliau, bijodamas uždusti nuo dūmų. Burnoje jautė degėsių ir suodžių skonį, gerklė ir plaučiai degė kaip ugnyje. Kraujas taip plūdo į galvą, kad tarpais viskas atrodė raudona ir patys dūmai taip pat raudonė. Tada kalbėjo savo širdyje. Ugnis jau pasivėja. Geriau kristi ant žemės ir žūti. Bėgimas vis labiau kamavo, galvą, sprandą, nugarą, išpylė prakaitas, tas prakaitas degino kaip verdantis vanduo. Jeigu neligijos vardas, kurį nuolatos kartojo mintyse, ir ne jos kapicijus, kuriuo buvo apsiviniojęs burna, būtų išvirtęs iš kojų. Tačiau netrukus jau nevaliojo pažinti gatvelės, kuria bėgo, palengva blėso sąmonė, tik žinojo, kad reikia lėkti, nes plyname plote laukia paštalo Petro jam pažadėta lygija – ir staiga apėmė kažkoks keistas, panašus į priešmirtinę riziją įsitikinimas, ko neklėdėsys, kad būtinai turi ją pamatyti, vesti, o paskui iš karto numirs. Tačiau vis tiek bėgo tarsi girtas blaškydamasis iš vienos pusės gatvės į kitą, e, tuo metu didžiulį miestą siaubenčiame kraupiame lauže. Kažkas pasikeitė, viskas, kas lygi šiol dar tik tai smilko, pastebimai pliūptelėjo ištisą liepsnos jūrą, nes vėjas paliovė nešęs naujus dūmus, o tuos, kurie buvo susitvenkę gatvelėse, šlavė įnirtingi įkaitusio oro šuorai. Tie šuorai gynė dabar milijonus kibirkščių, tad Venicijus bėgo tarsi ugninėme debesyje. Užtat galėjo geriau matyti į priekį ir tą akimirką, kai buvo jau be parkrentas, Įžiūrėjo gatvelės pabaigą, šis reginys vėl jam suteikė jėgų aplenkęs kampą atsidūrė gatvė einančioje į Vyja Portuenzis ir Kodetano lauką. Kibirkštys jo jau nebevijo, jis suprato, jeigu įstengė nubėgti iki prieplaukos kelio, tai išliks gyvas, nors tenai ir tektų kristi be sąmonės. Gatvės gale vėl pastebėjo tarsi debesį, dengiantį išėjimą. Jeigu ten dūmai, pagalvojo, tai jau neperveiksiu. Lėkė iš paskutiniųjų jėgų, pakeliui nusimetė tuniką, kuri įsismelkusi nuo kibirkščių ėmė įdeginti kaip neso hitonas ir bėgo nuogas tik tai, galvą ir burną apsiviniojęs lygijos kapicijumi. Atsidūręs arčiau pamatė, kad tie tariami dūmai tai dulkių debesys, iš kurio dargi sklido žmonių balsai ir šūksniai. Plikščiai siaubė namus, tarė savo. Tačiau vis tiek bėgo link tų balsų – Šiaip ar taip ten žmonės, kurie gali jam padėti. Gaivinamas tos vilties dar neprilėkęs visą gerklę ėmė šauktis pagalbos. Tai buvo jau paskutinės pastangos. Akise pasidarė dar labiau raudona, krūtinė pritrūko oro, sanoriuose jėgų ir jis krito. Bet buvo išgirstas, veikiau pastebėtas, ir du žmonės atėjo jam į pagalbą su vandens pilnais asočiais. Vinicijus parkrito iš nusilpimo, bet sąmonės neprarado ir dabar abiem rankomis griebė indą ir išgėrė pusę jo vandens. Dėkui, tarė, pastatykite mane, toliau pats eisiu. Antras darbininkas apliejo jam galvą vandeniu, e, dviese jį ne tik pastatė, bet pakėlę nuo žemės nunešė į būrį kitų, o šie apspitę rūpestingai tyrinėjo, ar ne per daug nukentėjęs. Šis rūpestingumas nustebino Venicijų. Žmonės paklausė, kas jūs tokie Greuname namus, kad gaisras nepasiektų prieplaukos kelio, atsakė vienas darbininkas. Pagelbėjote man, kai jau pakritau, dėkui jums. Mums negalima atsisakyti padėti, atsiliepė keli balsai. Tada Vinicijus, anksčiau nuo pat ryto, prisižiūrėjęs siautėjančių minių, muštinių ir plėšikavimų, atidžiau peržvelgė veidus aplinkui ir tarė, te atlygina jums Kristus. Te būna pagarbintas jo vardas, atsakė visas choras balsų. Linas, paklausė Vinicijus, tačiau klausinėti nepajėgė ir neišgirdo atsakymo, nes iš susijaudinimo ir didžiulių pastangų apalpų. Atsipeikėjo tik tai kodetano laukia, saude, apsuptas kelių moterų ir vyrų, ir pirmieji žodžiai, kuriuos pajėgė ištarti, buvo kur Linas. Valandėlę niekas neatsakė, paskui kažkoks Vinicijui girdėtas balsas taiga tarė. Už nomento vartų išėjo jos trijana, jau dvi dienos, ramybė tau, persų karaliau. Netikėtai pamatęs paslenkus į Hiloną, Vinicijus pakilo ir atsisėdo, o graikas kalbėjo. Tavo namai, ponė, tikriausiai sudegi, nes karinos skęsta liepsnuose, bet tu visada būsi turtingas kaip Midas. Paaiškinimas. Midas – mitinis Frygijos karalius, kuriam Dionisas suteikė galę, kad viskas prie ko jis tik prisilies – virstų auksu. Paaiškinimo pabaiga. O kokia nelaimė, krikščionys Serapio sūnau seniai pranašavo, kad ugnis sunaikien šį miestą, o Linas su Jupiterio dukra yra Ostrienė. O kokia nelaimė užgriuvo šį miestą, Vinicijui vėl pasidarė silpna. Ar matei juos? paklausė. Mačiau, ponę, ačiū Kristui ir visiems dievams, kad galėjau malonę žinia atsidėkoti už tavo geradarystę, Tačiau aš tau, Ozyrį, dar atlyginsiu, prisiekiu šią degančią Romą. Laukia jau temo, bet saude viskas buvo matyti kaip dieną, nes gaisras plieskė dar labiau. Atrodė, kad dega neatskiri namai, o visas miestas nuo krašto lygi krašto. Kiek akį siekė dangus buvo raudonas ir ant žemės leidosi raudona naktis. Perskirimas 44. Degančio miesto pašvaistė įsiliejo taip plačiai, kiek tik žmogaus akis gali apriepti. Iš už kalvų įsirito mėnuo, didelis ir pilnas, jis tušto jau užsidegė nuo gaisro atšvaitų ir įgavęs įkaitusio varijos spalvą, atrodė apstulbę žiūrėjo į žūstantį miestą, pasaulio valdovą. Paraudusiuose dangaus prarajose švietė taip pat rausvo žvaigždės, bet žemė buvo šviesiau negu padangėje, ne taip kaip paprastą naktį. Roma, it milžiniškas laužas, apšvietė visą kampaniją. Kruvinoje žaroje buvo matyti tolimos miesto kalvos, dvarai, šventyklos, paminklai ir akvedukai, nutiesti iš visų aplinkinių kalnų į miestą, o ant akvedukų knipždėlina žmonių, ten ieškančių prieglopščių nuo pavojaus arba spoksančių į gaisrą. Tuo tarpu baisi stichija ryjo vis naujus kvartalus, nebuvo bejonės, kad kažkokios – piktadariškos rankos padeginėja miestą, nes nauji ir nauji gaisrai plieskėsi toli nuo pagrindinio žydinio. Nuo kalvų, ant kurių buvo įsikūrusi Roma, liepsnos rytosi it jūros bangos į slėnius, tankiai pristatytus penkiaukščių ir šešiaukščių namų, pašiūrių krautuvių, medinių kilnojamų amfiteatrų, greitosomis įrengtų įvairiausiems renginiams, pagaliau sandėlių su malkomis, alyva, grūdais ir riešutais, pinijų kankorėžiais, jų grūdais mito varguomenė ir drabužiais, kuriais kartais tezariai teikdavosi apdalyti plikščius, prisiglaudusius ankštose gatvelėse. Tenai gaisras radęs užtektinai degių medžiagų vesdavo beveik virtinės sprogimų ir neregėtų greičio apimdavo ištisas gatves. Žmonės apsistoja už miesto arba sulipę ant akvedukų spėliojo iš liepsnų spalvos, kas dega. Pašėlė vėsų lošuorai, tarpais nešė iš ugninių akivaro tūkstančius milijonų žiruojančių riešutų ir migdolų kevalų, kurie staigiai skriejo aukštyn, lik nesuskaičiuojami spiečiai švytinčių drugių ir triukšmingai sproginėjo ore, arba vėjo genami krito naujose kvartaluose ant akvedukų, ant laukų aplink miestą. Galvoti apie įsigelbėjimą atrodė absurdiška, samišis vis didėjo, nes viena vertus miesto žmonės pro visus vartus bėgo iš Romos – o kita vertus gaisras pritraukė tūkstančių žmonių iš apylinkių ir miestelių gyventojų ir kaimiečių bei puslaukinių kampanijos piemenų. Masinamų vilties pasiplėšti. Šauksmas Roma žūsta netilomenios lūpose, o miesto žlugimas tais laikais atrodė kaip valdžios galas ir atpalaidavimas visų mazgų, kurie lygi šiol rišo žmonės į vieną visetą. Ir plikščiai kai kur jau darėsi grėsmingi – nes jų daugumai susidedančiai iš vergų ir ateivių niekiek nerūpėjo Romos viešpatavimas, o perversmas galėjo tik išvaduoti iš pančių. Lėtėsi smurtas ir plėšikavimai. Galėjai pagalvoti, kad vien tūkstančio miesto reginys prikausto visų dėmesį ir dar sulaiko nuo žudinių, kurios pratrūks turstuojau, kai tik miestas virs nuodėgulių krūva. Šimtai tūkstančių vergų užmiršę, kad Roma – tai ne vien šventyklos ir mūrai, bet ir keliasdešimt legionų visuose pasaulio kraštuose, rodės tik ir laukė šūkio ir vado. Imta minėti Spartako vardas, bet Spartako nebuvo, užtat piliečiai pradėjo telktis ir ginkluotis, kuo kas galėdamas. Širpiausi gandai sklido prie visų miesto vartų. Vieni teigė, kad vulkanas Jupiterio įsakymu naikina Romą iš paužiamių pliokiančią ugnimi – kiti, kad tai vestos kerštas už vestalę rublyje. Taip įsitikinę žmonės, jie nebandė nieko gelbėti, tik apgulę šventiklas meldė dievus pasigailėjimo. Tačiau plačiausiai minė kartojo, jog Cezaris liepia sudeginti Romą todėl, kad nuėjęs įsivaduoti nuo Sabūros skleidžiamo tvaiko ir pastatyti naują miestą – Neroniją. Ši minti žmonėms varė tokį įnešį, kad jeigu būtų atsiradęs, kaip manė Vinicijus, minių vadas, užsimojęs pasinaudoti šiuo neapykantos protrukiu, tai Nerono paskutinioji valanda būtų išmušusi keliariais metais anksčiau. Taip pat daug kas kalbėjo, kad Cezaris įsikraustęs iš proto, kad įsakęs pretorijonams ir gladiatoriams pulti žmonės ir surengti visuotinės žudinės. Kai kurie dievą gojosi, kad varebaržio nurodymų iš visų vivariumų esą išleisti žvėrys – Ne vienas matęs gatvėse liūtų su degančiais karčiais išprotėjusių dramblių ir žmonės trypiančių taurų kaimenės. Tuose ganduose būta ir dalies tiesos, nes keliose vietose drambliai, artėjant gaisrui, sulaužė vivariumus ir įsiveržė į laisvę apimti laukinių išgašio lėkį, kuo toliau nuo ugnies, kelyje viską naikindami kaip audra. Iš lūpų į lūpą sklidų žinia, kad ugnie žuvė dešimtis tūkstančių žmonių. Iš tiesų žuvo daugybė, buvo tokių, kurie praradę visą turtą arba brangiausią širdžiai būtybės, savo norų iš sielvarto šoko į liepsnas, kiti užduso nuo dūmų, miesto viduryje tarp Kapitolijaus iš vienos pusės ir Kvirinalio, Viminalio ir Eskvilino iš kitos, taip pat tarp Palatino ir Celijaus kalvos, gatvėse, kur tankiausiai stovėjo namai, gaisras pliūptelėdavo vienu metu tiekoje vietų, kad žmonių pulkai bėgdami tolyn nuo jo netikėčiausiai priekyje susidurdavo su nauja liepsnų siena ir žūdavo baise mirtimi ugnies tvane. Įsigandę, sutrikę, apkvaitę, padegėliai pagaliau nežinojo, kur bėgti, keliai užversti rakantais, o daugelyje ankštų vietų tiesiog nepraeinami. Tie, kurie glaudėsi turgavietėse ir aikštėse, ten, kur vėliau iškilo Flavijų amfiteatras, prie žemės šventyklos, prie Livijos portiko – ir aukščiau prie Junonos ir Lucino šventyklų, taip pat tarp e, Klyvus, Vibrijus ir senųjų Eskvilino vartų, buvo iš visų pusių apsupti ugnies jūros ir žuvo nuo karščių. O kur liepsna nepasiekė, vėliau buvo rasta šimtai lavonų suskrudusių žarėjose, nors vienur kitur nelaimingiai lupo akmens luitus ir gelbėdamiesi nuo karščio, kasėsi lygi pusės į žemę. Miesto viduryje gyvenusiuose šeimuose beveik nebūtum radęs ne vienos, kuri būtų išlikusi be aukų. Todėl palei miesto sienas ir visus vartus, visuose keliuose, aidėjo silvartingas moterų klyksmas, šaukiantis žuvusiųjų grūstyje ar ugnyje brangius vardus. Tuo metu, kai vieni maldavo dievų malonės, kiti keikė juos dėl tokios baisiaus nelaimės – galėjai matyti senius atsigręžusius į Jupiterio išgelbėtojo šventyklą ir šaukiančius ištiestomis rankomis, tu gelbėtojas, tai išgelbėk savo altorių ir miestą. Tačiau rūsybė daugiausia krypo prieš senuosius Romos dievus, kurie žmonių manimo privalėjo stropiau už kitus saugoti miestą. O jie pasirodė bejėgiai, dėl to ir buvo plūstami. Užtat, kai Vyja Arsinarija pasirodė Egipto žinių procesija su Izidės statula, išgelbėta iš ventovės Porta Helimontana apylinkėje minė puolė eiseną, įsikinkė į vežimą, nutempė jį iki apiaus vartų ir pačiupusi statulą pastatė ją Marso šventykloje, kartu apstumdydama išdrysusius pasipriešinti šio dievo žinius. Paaiškinimai Vyja Asinarija, Asilų kelias – Porta, Kelimontana, Ecelijaus kalvos vartai. Paaiškinimų pabaiga. Dar kitur žmonės šaukėsi Serapio, Baalio ar Jehovos, kurios sėkiai pabirę ir subūros apylinkių gatvelių ir užtibrės pripildė klyksmų ir aimanų visus laukus palei miesto sienas. Tačiau jų šauksmuose skambėjo lyg ir triumfo tonai, todėl, kai dalis gyventojų prisidėjo prie choro, šlovinančio pasaulio viešpatį, Kiti pasipiktinę tokiu džiaugsmingu lalėjimu bandė jį užgniaužti smurtu. Kur nekur aidėjo tvirtų vyrų, senių moterų ir vaikų traukiamos giesmės, kurių prasmės kiti nepajėgė suprasti, bet juose nuolatos vis kartojosi žodžiai ir ateina teisėjas rūstybės ir negandos dieną. Šitaip nerimstančios bemiegės žmonių bangos supo degantį miestą, tarsi jaudrinta jūra. Tačiau nieko nepadėjo, nei sielvartas, nei keiksmai, nei giesmės, pražūtis artėjo neįveikiama, galutinė ir nepermaldaujama, kaip likimas. Prie Pompejaus amfiteatro užsidegė sandėliai su kanapėmis ir virvėmis, kurių daugybės reikėjo cirkams, arenoms ir visokiausiom žaidimų mašinoms. Užsiplėskė ir gretimi pastatai, kur buvo laikomos statinės su derva virvėms mirkyti. Kelias valandas visa miesto dalis, už kurios plytėjo Marso laukas, lieskė tokia iškiai geltona liepsna, kad iš siaubo beveik apkvaitusiems žiūrovams, kiek laiko atrodė, jog šioje visuotinėje pragaištyje taip pat susimeišė diena ir naktis, ir jie regi saulė šviesą. Tačiau paskui ištisa kruvina žara nustelbė visas kitas liepsnos spalvas, iš ugnies jūros įkaitusio ant padangien tryško tarsi milžiniški liepsnų fontanai ir stulpai, viršuje įsiskleisdami į žaižaruojančias kekias ir vėduoklės, o vėjas laikstėjas paversdamas auksinėmis kibirkščių gijomis ir sruogomis ir nešė tolyn per kampaniją net iki Albano kalnų. Naktis darėsi visai iškesnė, pats oras atrodė prisodrintas ne tik šviesos, bet ir liepsnų, tibrų plaukė gyva ugnis, nelaimingas miestas pavirto ištisų pragarų, gaisras rėjo vis didesnius plotus, šturmavo kalvas, lėjosi per lygumas, tvindė slėnius, šėlo, šniokštė, greudėjo.